أعوذ بالله من الشيطان الرجيم qo'g'londa qilingan shaytonning vasvas qilishidan allohga sig'inib panoh tilayman بسم الله الرحمن الرحيم noit shafqatlik va mehribon allohning ismi bilan boshlayman الحمد لله رب العالمين Cimi həmdü sana aləmlərinin pərverdigari Allahqa xasdır. Ər-Rahmanir-Rahim Allah naiti şəfqətlik və mehribandır. Maliki yevmiddin Qiyamət gününün igisidir. İyyâke na'budu və iyyâke nesta'in Rəbbimiz, sana ibadət qılımız qilamiz va sandili yordam tilaymiz اهدنا الصراط المستقيم bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين g'azipinga yo'liqqanlarning va ozg'onlarning yo'liga emas san in'om qilganlarning yo'liga boshlag'in